Awit, Kabanata 18 O Yahweh, Ika'y aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-inat ko at aking sanggalang. Kay Yahweh ako'y tumatawag sa aking mga kaaway, ako'y inililigtas. Karapat dapat purihin si Yahweh. Ginapos ako ng tali ng kamatayan. Tinabunan ako ng alon ng kapahamakan. Nakapaligid sa akin ang panghanib ng kamatayan. Nakaumang sa akin ang bitag ng libingan. Kaya't si Yahweh ay aking tinawag sa aking paghihirap, humingi ng habag. Mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking pag-ibig. Ang buong lupa ay nauga at nayanig, pundasyon ng mga bundok ay nanginig, sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Lumabas ang usok sa kanyang ilong mula sa kanyang bibig ay mga baga at apoy. Nahawi ang langit at siya'y bumaba. Makapal na ulap ang tuntungan niya. Sa isang kerubin siya ay sumakay. Sa papawirin, mabilis na naglakbay. Ang katilim ay ginawa niyang takip, maitim na ulap na puno ng tubig Gumuhit ang kidlat sa harapan niya at mula sa ulap bumuhos kaagad ang maraming butil ng yelo at baga. Nagpakulog si Yahweh mula sa langit. Tinig ng kataas-taasan agad narinig. Dahil sa mga palaso na kanyang itinudla, ang mga kaaway ay nangalat sa lupa. Nagsala-salabat ang guhit ng kidlat, lahat ay nagulo, kaya't nagsitakas. Dahil sa galit mo, O Yahweh, sa ilong mo galing ang bugso ng hangin, kaya't ang pusod ng dagat ay nalantad, mga pundasyon ng lupa ay nahayag. Mula sa kalangitan, itong Panginoon sa malalim na tubig. Ako'y iniahon. Iniligtas ako sa kapangyarihan ng mga kaaway na di ko kayang labanan. Sinalakay nila ako nung ako'y naguguluhan, ngunit si Yahweh ang sa akin nagsanggalang. Nang nasa panganib, ako'y kanyang tinulungan. Ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. Pinagpapala ako ni Yahweh pagkat ako'y matuwid. Binabasbasan niya ako dahil kamay ko'y malinis. Mga utos ni Yahweh ay aking sinunod. Hindi ko tinalikuran ang aking Diyos. Lahat ng utos niya ay aking tinupad. Mga batas niya ay hindi ko nilabag. Nalalaman niyang ako'y walang kasalanan, paggawa ng masama ay aking iniwasan. Kaya naman ako'y ginagantimpalaan niya sapagkat alam niyang ako'y totoong walang sala. Tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa iyo at napakabuti mo sa mabubuting tao ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngunit sa masama, ikaw ay malupit. Ang mapagpakumbaba ay inililigtas mo, ngunit iyong ibinabagsak ang mga palalo. Ikaw, O Yahweh, ang nagbibigay sa akin ng ilaw. Inaalis mo, O Diyos, ang aking kadiliman. Pinapalakas mo ako laban sa kaaway upang tanggulan ito ay aking maagaw. Ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at nang naghahanap ng kanyang kalinga. Si Yahweh lamang ang Diyos na tunay, tanging Diyos lamang ang batong tanggulan. Ang Diyos na sa aki nagbibigay lakas, sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabunduhan. Sinasanay niya ako sa pakikipagdigma upang mapanat ko ang pinakamatigas na pana. Iniingatan mo ako at inililigtas sa iyong pagkalinga. Ako ngayoy tanyag. Sa iyong pagtulong, ako'y naging matatag. Inalalayan mo sa bawat paghakbang ang mga paako'y ni hindi nadulas. Mga kaaway ko'y aking hinahabol. Di ako tumitigil hanggang di sila nalilipol Di sila makabangon kapag ako'y sumalakay, sa paanan ko'y bagsak sila at talunan. Pinapalakas mo ako para sa labanan at pinagtatagumpay sa aking mga kaaway. Mga kaaway ko'y pinapaatras mo, mga napupuot sa akin ay pinupuksa ko. Humihingi sila ng saklolo, ngunit walang tumutulong Tumatawag rin kay Yahweh, ngunit hindi siya tumutugon. Dinurog ko sila hanggang sa matulad sa pinong alikabok na ipinapadpad. Aking itinapon, niyapak-yapakan, kagaya ng putik sa mga lansangan. Sa mapanghimagsik na bayan, ako'y iniligtas mo. Sa maraming bansay, ginawa mo akong Pangulo. Ang aking nasasakupan ngayon marami na. Kahit na nga sila ay hindi ko kilala. Sa bawat utos ko, sila'y sumusunod, maging mga dayuhan sa aki yumuyukod. Nawawalan sila ng lakas ng loob, nanginginig papalabas sa kanilang muog. Buhay si Yahweh! Diyos ko't tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat. Ang kanyang kadakilay ating ipahayag. Pinagtatagumpay niya ako sa mga kaaway, mga bansay, ipinapailalim niya sa aking paanan, at inililigtas niya ako sa aking mga kalaban laban sa mararahas, ako'y pinagtatagumpay sa aking kaaway. Ika'y aking kalasag at patnubay. Sa lahat ng bansa, ika'y aking pupurihin. Ang karangalan mo'y aking aawitin. Ang iyong pangalan, aking sasambahin. Dakilang tagumpay, ibinibigay ng Diyos sa kanyang hari. Tapat na pag-ibig ipinadarama niya sa kanyang pinili. Kay David at sa lahat ng kanyang salinlahi. lahi.